Moet jy onverskillig toekyk nie, o God. Moet jy stilbrei en niks doen nie, o God. Luister na die rumoer van die vijande. Uw haters het hulle teen die verzet. Hulle smee komplotte teen die volk. Hulle maak plannen teen hulle vir wie beskerm. Kom, sê hulle, laat ons hulle as nasie uitwis, zodat die naam van Israël niet meer onder hulle sal word nie. Hulle het eenparig saamgespan, en een verdrag teen die gesluit, dit is die Edomite en Ismailite, Moabite en Achariers, Gebal, Ammon en Amalek, Philistia en die inwoners van Tyrus. Selfs Assyrië het by hulle aangesluit as bondgenote van die naaswate van Lot. Sê hulle maak met hulle soos met Midian, soos hy met Sesera en Jabin by kusinspreid gedoen het. By en door is hulle vernietig, en het bemesting vir die grond geword. Maak hulle leiers soos Oreb en Seep, en al hulle aanvoerders soos Seba en Salomonah. Hulle het gesê, kom ons vat dit voor ons, jullie land van God. My God, maak hulle soos een tolbos, soos kaf voor die wind. Soos vier woud verteer, soos een vlambergen aan die brand steek, achtervolg hulle som met die orkaan, verstrik hulle met die stormwind. Maak hulle tot skande, Heere, so dat hulle naam sal eer. Laat hulle altijd beskaamd en verstrik wees. Laat hulle verwaard wees en vergaan zodat so hulle kan weet net die naam is die Heere, die Allerhoogste, oor die hele aarde.